ikusi makusin Unicorn Wars Ez da betiko bestia, eh? Ah, eh? Hau… ostra, igual konfundin gara Ba, ez eh, beste bat, da Hau ez da, hau ez da Unicorn Wars Hau da, Euskal Herriko Unicornio da <laughs> Ostras Izaki mitologiko. Bueno, ba, aurrera es, es, es galasiko barriro, es, ba, o sea, aurrera, es Aurrera, ba, vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Ruper moztea sakrilegio bada. Bai, joe. Bai. Bueno, segaitik datorre eh, Ruper, ez? segaitik. <laughs> Zergatik hasi, hori galdetzen du. Bai, bueno, da broma interno bat Bueno, igual izango zue, honek eh, tonto da baina bai, apur bat bai, baina kuestiño da, YouTube zabaltzen dugu nero. YouTube eh, zabaltzen dugu nero eh, Ruper agertzen jaku, hau abestia, ez dakigu segaitik. Baina Ruper agertzen jaku, eta pentsau dugu segaitik ez ikusi makusiko eh, lehengo abestia gaur izetie eh, <laughs> du maite duzun hori, erruperrena. Hori da. Bai, zergatik ez. Hori da. Oso mezu polita da, gainea. Bai. Bai, bai. bai, Hori da, eta bueno, gaur dugu Unicorn Wars. Oso pelikula polita, ere. Oso pe... <laughs> Bai, maitagarria. maitagarria eta bai, hori da, maite duzuna zaindu behar dezu. Oh, oh, hori da. Esaten dizula. Bai. Bueno, epiriko dugu bere soinu banda, ez? Eh, nik uste dut... Eh, ikusiko psicólogo, Venga, a ver, a ver. Unicorn Warsen eh, Soñubanda banda. Bueno, Auda em, Película en el honen en en eh, eh banda. Eh, Unicorn Wars, Unicorn Wars Gatza den jate esatie parkatu. Bai. Hori da. Eta, hau da, eh, animaziozko pelikula bada. Bai. Engin unberba berzer dan animazioa eta ez, bai, beste saio baten. Avatar, bai. Avatar. Hau, hau, a ber, hau guztau dudarik eh, animaziozko pelikula badala. Hori da, bai. Eta da... Eske mm, kontrakoa esaten duna. <laughs> eta gaur, eh, lehen, lehenengo aldiz, eta hau primizian... <laughs> Irurok ikusi dugu pelikula. Bazan garaia, bazan garaia. Bazan garaia. Esan behar dut, nik ikusi nabala lehengo eta gomendatu notxien <laughs> Aitor eta joneri ikusteko pelikula, asko guztai Eta, bueno, zuheri eh, zerri ditu jatzen pelikula? Nik bizatidan ikusi dut. Ah, bai. <laughs> bai. Bai, eh? Bai. Eta, ze iritsi deko zu? Nei animazioan aldetikan, bueno, kontrastez betetako pelikula. Bai, ah. Hoi da hitza. Osa, hain eh, generiko izan bezala? Bai, vale. hortikan hasiko. Oso, ondo, bai, vale, Eta perfecto. Zerroia, jongo, eh, aurrak guazen bezala. Eta joan, zu be generiko hasiko zara, edo? Eh, bueno, nik ikusi nu nere sistema, oizko sisteman. <laughs> bat koma, bat koma bost. Nider bat koma bost. <laughs> es que, es que John, tio. Eta, que no, tio. Eta, bai, bai, nik mundu guztiari animatzen diot, eh, pelikula asko bat koma bostean ikustea. Ze, azkenean, Konturatzen zea pelikula askoak daukatela laburmen baten eh, gidoia. Eta edo, agian berrogeita bost minutu irenko lugen pelikula baten gidoia. Eta, eta ez... Eta ez dala inbeste luzatzen. Zuko zatzen zen bajen den gainean pixeiten aizan izan txez. Ke ba? Ke ba, ni nago ikuslaren alde, beti. Ni nago ikuslearekin, beti. Eta, eta bada egia badaudela pelikula asko. El poble. Eh, bat koma bostean ikusten baduzu. Bueno, zenbaki magikoa da bat Koma hogeita bost. Eh, igual, igual ikusten da. eta... Baina, ze orduta laur den berrian, orduta bi minututan ikusi zu? E, matematika guen, momentu honetan ez, ezingo nizuke esan, baina bai esaten dizutena da, e, pelikula asko ikusten dituzu bat koma bosten, eta igual, igual ikusten dira. Vale. Igual, igual. Eta ikusten duzu, hori konturatzen zea, ze motel egiten diran pelikula asko. Eta badirudi motela dalako hobeagoa izan behar denaren gauza hori duki bardula. Eh, vale. Eta esate pues, ba ez, nik ikusten dut, bat koma goita bostean, bat koma bostean, eta ritmo altetik. Baina hola jartzen maga, pelikula guztiak praktikamente esaldi batian laburtu daitezke, ez? Eh? Tipo bat egiten tuit tweet batian, bueno, eh, eh laburpena. Eh, gure, gure dozue... daude... Baina horrek ez du sanai... bere gauza GPT, deko gutxat jepete zabalik. Gure dozue inproba? Eh, Bai, bai, bai. Venga, bai. Bueno, ez, eh, venga, gantxo chuichi itxiko dugu. Bida, ni gauza... dugu proba eh, en, saioren amaieran. vale. <laughs> vale. vale. Itxan, itxan, vale. Ba, okay. Bai, bai. <laughs> Baina bai gauza bat esan dut. Aero, ino, barkatu, eh. Chat kapete, bai. sea, jende asko, pues, lo eh. proba hoi, guantxe entzuten nahi dien bitartian, igual, venga. initen dute. Venga, resumeme. Claro. Resume. Es que hay Hay Hay Hay mm, Unicorn Worms, a ver. es, ez, es, ez bakar- Interestelar. Hori interestelar. Inter... Es nahiko komplexua Ba, dela ez, igual. Interestelar. Resume pelikula inter... <laughs> <laughs> En Joder, Asier. kua- Zenbat Eh, hitzetan, bai, bai. En diez Inter- palabras. A ver, a ver si A ver, a ver, eh. Bai, Paredes el chiquito leyendo el primer momentu Así en el momento hau, baita ere barkoma bostean alguien alguien un Igual igual. Edo bi. <laughs> Orain ulertzen, orain ulertzen dezu esan nahi dudan, ezta? <laughs> Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uh. Bueno, vale, resumena hau da. A ver. <laughs> Zure banda, banda son una favorita abierta. Increíble, es que usted de pillo bat. Bueno, vale, un grupo busca un nuevo hogar en un agujero de gusano. Ajá. Ya está. Espero que te <laughs> sea útil, que tengas un buen día. <laughs> bueno, bueno, agian eh, hori pues pizkat extremo da. Baino bada agia, ez da izue inoiz gertatu zuei trailer bat ikusten dezue eta pelikula guztia kontatuta dago. Bai, ba, claro. Bai, bai, bai, bai, bai. ez que ez dut ulertzen, trailer horiek ez dut ulertzen. Bueno, ba, hori da gertatzen dana. Gaur egun, zuk ikusten duzu posible dela sintesi bat egitea oso ona. Eta trailer batzuk dira oso onak, pelikula guztia esplikatzen dizute, ze tono dune duen ere esaten dizu, ez da bakarrik bai. sinopsiaren laburpen bat, eta esatezu, eh, eske ja, pelikula ikusi dut. Hori, vale, pelikula Bai, Eta trailerra bat koma bostian ikusi ezkeo? Aldo guen proba. Deko trailer eh, amen preparuta. ja, <laughs> ah, bueno, ba. Bueno, ez dakit, ez dakit, bai. En, God- en of War. Venga, vale. Eh, Vale, bueno. Se, Sé, sé Unicorn Wars. Ah, venga, bota. A ver. Bat como a bost. Bat a vos, a ver. A ver, uf, madre de Dios, a mí Bueno, hay quien prueba Bat, a bost. Bat a Venga, va. Ordu, eh? Bota. Prest. No parpadeen. Ah, Hay Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo uno siendo el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio. Itxoin, itxoin, para en bat koma bosten ipini biogu. Bat koma bosten ipini <laughs> Se te bat coma hogeta ¿Hemos tenido un normal. Bat koma bosten Ikusten? Bat koma bosten. a la il. Vale, parkatu. Parkatu... Eh, bota, bota, bota. Parkatu, mi, eh? parkatu minambres jauna, eh? Hau parramon eslogan eh? Ez dakau eslogan baino, bat a Bat aupa, koma Aupa Ramón Barea. Bat bostera, venga. Ramón Barea. Oh. Ay de quien beba la sangre del último unicornio. Ah, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo uno sino el elegido, realizará tal proeza. La mejor manera de matar a un unicornio es atravesar su cuello. ¡Muerte! ¡Muerte, unicornio! Es la peor compañía que he visto en mucho tiempo. Es que la cama está súper mojada. Precisamente, Capitán Hocicos. Son perfectos. ¿Reclutas? Hoy es un día muy especial. Por fin soy soldado. ¡Hermanito! Los actos tienen consecuencias. Me parece impresionante. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas, señoría. ya está, debate gustiak. Es que, claro, zuek etxete zabizien si txuten da, bueno, sabes si bai, baina. Eta ez da ikusten o oentxe. Probau, gaina trailer batek, ukime da bela, kreston ritmoe. Eta O sea, más convencido. Ese, oantxe, oantxe John dijo a trailer guztia, aita santuan gesto eiten, arrazoia eskatzen. Bai. Eh, liu. No, no, no hay más preguntas, o señoría. Bai, bai. Bueno, zer antzun horrei. Nik enuka ikusiko, bat koma hostia. Nik enuka ikusiko, bat koma hostia. Hombre, bueno, aldoz ikusi, baina... Ni gusto, ni gusto, ni gusto ikusi nan pelikula ta nik a uno uno por uno oso gusto la ikusi nan. Bai, bai, bai, bai. Hori hori fenomeno eta ikusi berdia bat koma bat. Baina nik Bat koma bat, bat koma zero. Bat koma zero. Eman eh, <laughs> esaten dudana da, badaude da pelikula asko, adibidez Unicorn Wars. Bai, Bat koma bostean jartzen baduzu, normal ikusten dezula. Eta trailer izan da, adibide eh, nabarmenena. Ramon Barearen... Eh, Ramon Barea zan, ez, mhm. eh, uste baiet. lokuzioa, ondo ulertzen zan. Bai eh, agian dialogoren zatitxoren bat, agian azkarregi zo, eh, edo lo que sea. Baina eske konturatzen zea, eh, dena motelago bezala egiten dela, eh, eta ni suposatzen du dela... Entzun musika, o sea, tentxilloi sortze gore bai, bakoitzak gauza bakoitzak bere abia duradaka. Bai, baina eh, lokuzioa esan behar duzu, Ba, lokuzioa ba, hain beran, hain motel, ba, itzegin behar aldea. Sub Titanic bat ikusten zuz, eh, eritzen nahi dela itxasontzia eta jendeak horrika Ba ez da, obviamente ikusten zuz, ero dela ez, barko apuskatu ingo dela eta denak ilingo dira, sondo, bineo. Niri, esango txo gozat, nau izilek zetik ondino nabil eh, asimilatzen, <laughs> bat koma bostean zelako ondo ikusi aldan. Hombre? Eskainik ez dut ikusi. Eta kasi lematu, oin dala gitxi parkatu, eh? beste programa bada, baina bueno, eingo dugu bai. hamen. Eh, eh, salvados bat agertu zen, eh, neska bat esaten, berak pelikula asko, bat koma ikusten da bezala, eta nik ule gitxi dego, pero casi metido, o sea, metido, los, metido de los pelos, baina bitu. Ez horregatik salvados, eh, publizide itetik, ah, vale. ez horregatik. Vale. Baina, esan nahi duana da, eh, eske ulertzen dira. Eta orduan, eh, benetako, bueno, benetako, debate interesgarri bada, eh, eh, nahi baki zuen debateak asko gustatzen zaizkidala. No joda, jo. Bai? Joystick. Orduan, joystick. gustatuko litzaidake ikustea Unicorn Warsen gidoi horrek zemat horri alde ditun. Eta egiten nomen duen eh, hori le letra amalauean ipini amabian ordez, horrian gehiago betetzeko eta <laughs> espazio oen triptiko bada bat koma bi, bat koma iruko Unicorn Wars triptiko bada, Eta de hecho eh, zuzendariaren eh, Nola Alberto, Vázquez. Alberto Vázquez. Alberto bai. Vázquez. Alberto en labur metraiak ikusi ditut. Eta, eta ikusi ditut Unicorn Wars e, ikusi eta gero. Eta ni Unicorn ah, Wars ikusten nengoela esaten nuen. Hau labur metrai baten espiritua dauka. Honek, hau beste rolloa. Ze gertatzen da, nik duen ez errezagutzen gizon buruz, ez nekin ezer. Bai. Ego naz begitzen eta e, e, bat bai ikusiten eukola, eh? bai. bai. Eta nik uste dut bere, ba, bere estiloa eta bere e, pelikulak egiteko modua labur metraiaren ere muan asko zobeto funtzionetzen dutela. Nik, benetan, nire zangantza ditut Unicorn Wars honek luzen metrai bat izateko pena merizi zuen. E, ba, goia bat irazi dut, Jon. Ja. e, goia jende asko kira bazten du. Eta asko ez du, ez du ira noskar bat irabazi. Eta Kubrickek ez da ere. Eta Kubrickek, ba Unicorn Wars, el luz emetraia da. Artilleria pesada, tezu, eh? Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai. El Goya. Goya, bueno, oso ondo. Eh, Zorionak, ba, eh, Goya eta bezala. Bueno, bueno piskat bai... Funtzionatu eh, berko du minimamente. E-, ez gara, hazi betiko moduen da piskat, igual... Eh, Entzun lieri, eh, hau, pizkat zetas piskat, zetaz doan pelikula. Bai, es? kontatu zu, kaser, zuri gustatu zaizu. Vale. Entusiasmokin kontatuko zu. Eh, ba, ba, bueno, Em, a ber, pelikula hau da eh, due, bueno, Unicorn Wars esan da moduen, Gerra de Unicornios. Hori da, ze inglesez dena asko zobeto da. Karo, hori da. Eta ba, os, uf, gatsa Orduen, Gerra de Unicornios angot. Edo, em, Unicornioen guda. Hori da. Eta, e, bueno, kuestiño da, zira baten, premisa baten agertzen die, em, eh, pelutxezko hartz batzuk, em, gerrarako preparatzen ez? Eta e, un, unikornioen kontrako gerra bat e, egongo dala e, ikusten da. Mm -hmm. Ez dakigune da, zer pasatu dan gerra hori e, gure izeteko. Orduen, horpizkat jokatzen dau, e, aber, segaitik dan e, e, unikornioen kontrako e, gorroto hori edo. Nundi datorren. Nundi datorren ez dakigu. Orduen, pizkat eh, pelikulean zier due erakusten, segaitik edo zer dalata datorren e, e, gorrot hori horri txiko dut vale. orduan hartzak unikornioan kontrako Borra, Gero, bai, o sea, oso infantia, ematen duela esan. Los ositos bai. amorosos. Bai, los ositos amorosos. Eta nik kriston grazia ite hostez, eti, claro, dauz preparatzen gerrarako. Nik kriston grazia ite hostez. Eta, claro, eh, sargentoa da, el, el sargento abrazitos. Hori da. Eta niri hori, grazia jozten, emoten dago hemen, <laughs> bueno, humorea beste, bat, eh, beste modu bateko edala, baina bueno. Eh, eta protagonista dia, nola da? Nola zan? Azulito? Azulito. Azulin. Azulin. Azulin. eta... Eta... Eta bestia, eta bestia, bestia, bestia, bestia la, la otra. Eta ere biltzen dituzten fletxan puntuan eh, bihotz bat dago. Bai, hori da. Bihotz bai. gorri bat dago. Hori da. Eta gauza interesgarri bat, unikornioak beltzak dira. Bai. Bai. Eta ez txuriak. Eta ez txuriak. Eta... Eta, hmm. bueno, hor ikusten da suposatzen dut hasier, ez zuri agian zer da gehien gustatu zaizuna? Pelikula? Bai, bai, sei, bai, sei, zure valorazio egin jarraitu nahi dugu geho ah, txikitzeko. zer da zuri bi atentzioa deitu dizuna edo? niri, eske, flipa hosten, zelako, zetik, eh, niri atentzioa eh, egin doztena da, izetie, eh, arts, eh, pelutxezko arts batzuk, unikornioen kontrako gerra bat montatzia, eta eh, kontra, niri kontrasta da gehien guztaiatena. -huh. O sea, eh, de, de lo... Mm, eh, bueno, de la sango, de lo tierno eh, y se tía in heavy se película. O sea, da macarrada bat película en sí. Bai, ados. Orduen, hori, hori da, geise, contraste hori da geizen guztai atena. Estetiko kire bai nik uste dut. Bai, eta estetiko, bai, hori da, hori da. Artza boro bilak, eh, goxoak... Osa, ja, ez dugu ipiniko zelako kutsu em, politik, bueno, politikoa edo... Politikoa ez, em, mm. ez lan esan... Eh, Erligiosoa gian. Soziala. Bai. Bai, musika o sea, soziala. Bai, bai, hori da. Dekon. Zeti, bueno, dekos eh, gauza asko esaten dauz, bai, eta, bueno... Kap, nik uste dut da. Azkenian pixka nahiko generikoa baina, ditzen da, ez? Osa, bai, kap askotan bueno, irakurri daiteke eta... Nik, John Zuk esan zinu moduen, zu, esan zinu, oza, dekola kutsu asko de hori, ez? Eh? Sozial, em, kritika soziala edo kritika sozial la, bai. asko dekola, eta, bueno, hori igual pixkat. Bai, Alberto Jesus, Eh, Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, en eh, bat ikusi dut, eta beha komentatzen du eh, bere intentzio zala egitea Apocalypse Now, Bambi eta La Biblia. Hoi bere hiru hiru referenteak. Bueno, bai. Eta eta bere beste laburmetreak ikusita bai ikusten dala hitz egiten dala asko itxurei buruz, ez? e, eta hipokresia soziala eri buruz asko. Bai. Eta nola itxura polita, itxula itxusia daukatenak, eh, nola e, kondizionatzen gaitun pilo bat, ez? E, bai. Gauratzen eta ber, hemen apuntatuta dauzkat. Mm, mm, mm, dekorado, dekorado da en, labur bat txuri beltzean, e, e, baita diela mini bineta batzuk oso mundu itxusia erakusten du, baina irudiak dira E, e, e, polita bezala, osea, hartzak oso borobilak eta oso Disneyenak eta eta de hecho em, Unicorn Wars hau sortu zen berak egintzun labur bat sangre de unicornio e, pixka bat tema berdintxoa zeukana e, bi anaiak, bi anai desberdinak e, e, unikornioen aurka eta eta aldi berean e, e mobinari buruz eta mhm. hitz egiten du, ez? Hemen e, bi anai protagonistak e, erlijioaren asuntoa jarraituz e, Luzemetri honetan ulertu daiteke kain eta bel, ulertu daiteke dualidadea. Bai. Gauza oso mm, triste edo ilun bat kontatzen du hor azpian. Bai, oso oso iluna. Eh... aurkitu daiteke aurrekoan landu denun jamara la puerta bai, ez? Eh, zentzurretan bai. Eh, Familia, eh, erligio... familian barruko loturak nolakoa dien, zer dago zer gainetikan, sinismenak batenak eta bestianak. Bai, eh, badu kutsu guzti hori, hemen bai. argi eta garbi erligio organizatua kritikatzen du, ez du Biblia esaten, ez du Koran esaten, baina... Es. Baina bai, aipatzen du... Abade bat... Abade bat dago... Bai, erabiltzen du, gerrako pelikula batzutan erabiltzen den estereotipoa, dala ejército barruan dagoen apaiza, ez? Ez bai, bai. ezakezula nola, zer egiten du apaiz batek eh, bai, eh, ejertzitu batean. batean eta, eta, bueno, nik uste dut... eh, bere labur, metraiek agian hobeto mm, erakusten dute beak esan nahi duena, ze oso gauza komplejoa da, kontatu nahi, nahi duena, baina niri, bai egin zitzaidan luze metraia honetan pixka bat luzea eh, Baizan interesgarria bi anaien bi hartzan arteko erlazioa nolakoa izan, beraien bai. motivazioak eta ez motivazioak, baina agian beste soldaduak ez hitzaizkidan hain eh, interesgarriak egiten edo ez dakit iruditzen zitzaidan e, e, bueno, badaukala Apocalypse Now daukan e, kutsu episodiko hori, Vale. Ez? Daudela Vai. soldaduak dijozte bide jumar dute A puntotik B puntora eta ikus dezagun zeinek aguantatzen duen amaiera arte, ez? E, depredador moduan ere eh, edo alienen moduan, ez? E, desagertzen joaten dira bai, bai, bai. bidean doa zela eta eta bueno, daude pizka bat e, e, pelikula militarri buruzko estereotipo batzuk aipatzen dira eta eta orduan ba bueno, gerrako pelikula bat bezala e, e, ba, bueno, nik uste dut agian... E, pertsonaien evoluzioa. Faltan botatzen dudala, ba, e, pertsonaien pixka bat, evoluzio pixka bat hobeagoa. E, e, Labur metraian, e, e, sangre de unicornio, ez, bai. bai. hori da. Labur metraia dago zentratua haien artean eta unicornioen artean eta nola ba, paradoja hori, ez? Nola hartza batzuk unikornioak direla puroak eta marabillosoak zergatik akatu behar diran eta guzti hori, ez? Pixka bat, e, nik uste dut, e, Alberto Bazkezen tematika orokorrean pixka bat hori dela ere bai, ez? Buelta ematea guk pentsa, zer pentsatzen dugun dana ona, zer dan txarra, zer dan gaiztua, zer dan txintxoa. Ba, ez, kain, nik uste dut hori asiren, esan durak bai, e, jatorria, ez? Zasen eut, bai. jatorri hoi markatziak beak, planteatzen ditu, gaur egun bizizan bizizun gizartean bai gauza asko ulergaitza diela. Bai, bai, bai. Bai. Inungo Et, zeikan gabe, bakarrikan establezitutako zerbait, onun baitetik erakarritako ideia badelako. Eta nik uste, por ejemplo, eh, protagonistak oso ondo... Oso ondo erakusten du. Erakusten du hori. Eta... Protagonistak ezak izertikan gorrotu ditu unikor Da, zer, eh, bueno... Nik uste hori... Asierako trailer hortan kontatu duen, eh, hoi jartzen du liburuan. Bueno, mm, nik uste dala gauza bat... Eh, Ambizioa. Eh, Keba, nik nere, ustez da... Eh, eh, Bazket eh, jaunak eh, bere estetikan, bere munduan, mundu estetikoan eh, horrela izan behar du. Eta ez dut esaten gauza txarra bezala, eh? Ba, ba, ba. eh nik bere labur metreiak eta ikusita, argi eta garbi da de, mm, egiten zain niri e, berak daukala universo estetiko bat eta universo estetiko horren barruan Unicorn Wars asko zobeto ulertzen da. Alotin Barton. Bai. Alotin Barton. Niretzako ni ikusten nuen bakoitzean e, Tim Barton etortzen zitzaidan burura. Batez ere hasierako Tim Barton. E, ikusten duzu daukala mundu bat itxia berea propioa, Eh, eta historia eta diferentia izan estetika bat estetika du? bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta animazio estiloa. Eta dena, Osea, pelikula hau dago bide estiloan eh, bai, bai. animatua. Eh, erabiltzen ditu teknika ezberdin batzuk. Eh, nik askotan gogoratzen nuen eh, Walt Disneyen pelikulak, baino berrogi fantasia ikusi dezue. Eh, nas goratzen. 1940 berrogei, akuarelan estiloa, bat dauka askotan. Txon, fantasia da, eh, Mickey Mausena? Mickey Mausen kapituloa, baina daude beste kapitulo batzuk. Bai, bai, bai, badeko ikuste bai, bai. Bale, eh, bai. Eta... Gehor sartu nahi dut. Eta, bai, nik uste dut naita egin duela, eta oso ondo geratzen dela, eh, erabiltzen ditu adibidez unikorniak erakusteko, akuarela edo... Bai kuadro baten estilo estetika hori, mila, nik uste hori berroi garren amarkadako pizka bat eh, asuntoa, eh. eh, dalik egin zuen Disney entzako bat, eta badau kutsu, como garai bateko animazioaren kutsu bat dauka, eta nik uste naita eginda dagola ere, eta hartzak aldiz daude gehiago eh, animatuak gaur, egun. gaur egungo bai. Doraemon bai, edo... Ba, ez que diferente, bai, animazio diferente dia. Zuaitzak eta en, en, justo nik uste bi munduak diela, eh? you <clears throat> Bai, esan daigun... Unikornio mundua eta hola... Niri hartza... Gehiago dela bai, beste estilo zarrortan, kapetan eh, kontra, kontrastiakin, eh, argillak, hori da, sartuak, argilla nola sartzen den zulo batetikan, eta bar, eta bar, baino, kapetan bezala nabaritzen dela, eh? beltz tonalidade hortan hori Eta beste mundua dela hartzana eta hola, pues, aurrera tuagoan amaten duna. Bai. Ba, Nikola lertu, natura alde bat bezala eta, gizakia bestia. Beste alde, bai, Eta hori oso interesgarria da, eta nik uste dut hori mantentzen dula bere labur eta bere beste lanetan, bintzen dik ikusi ditu danean, e, bai dala, e, orain bai esango nuke, e, aldala errex esan, e, Alberto e, Bazkezen obra bat ikusten gauden, ala ez. Vale, vale. E? Osea, vale. ja aldut ikusi, edozeinak alkoluke alko ikusi fotograma bat, frame bat, eta esan, ostras, hau da Alberto Bazkezen lana. Ja. Eta nahizako hori da oso interesgarria. Bai. Uh -huh. Eta benetan, kriston meritoa daukan gauza bada. Zai, Osea, bai, bai, bai. Eh, estilo ze, propioa markatzea. Dere estilo propioa da, oso markatua, eh, batzuk esaten dute, estudio Ghibliren Bai, eba, er, kutsu bat daukela... Nunbaitetik edan berdu. Estudio gibliren. Nunbaitetik edan berdu. Bai. Mm, baina nik ez dut... Niko ez dut hori istot? Ni ez dut. Ustotzu eta rapau, eh? Ba, batez ere esaten dute... Eh, eh, Estudio Ghibliren e, zu, en, zuzendari bazan e, eh, Miyazaki eta Miyazaki. Miyazaki. Miyazaki. Miyazaki <laughs> eta bestia Miyazaki zan Miyazaki allí. Isa Isaotaka eta ze, eta segon beste bat zala Isaotaka jata, beste beste luzemetrai batzuk egiten zitula Estudio Ghiblirako eta eta Isaotaka jataren em, em, pelikulak dira espiritualagoak e, neurri batean. Eta jende batzuk esaten du, bueno, beraien pelikulan pixka bat kutsua daukela nik ez dakit. Nik, bai esango nuke estetikoki badago gibliren pelikula bat dala Nausika, el Valle de Nausika, osta, eta hor, adibidez, gaiztoen irudia, bai? hemen e, Unicorn Wars honetan daude tximu... Bai, bai, bai, bai, bai, Batzuk, eta esatezu, ostras, nik hau nun ikusi dut eta papatean burora etortzen zitzaidan el libro de la selva ko escena bat daudela tximuak ah, alako bai. edifizio abandonatu batean bai, bai bezala bai, bai eta bete beste eta nikuzte bai. referentzi hori naita eginda da gola igual bai Alde batetik Eliza referentzia de bai, Eliza portu bat eta claro, tximuak eta esatez ostras eta tximuoien forma Es que esto esto asaldu da tximuak duesela parte Aparte daude. O sea, eh hartzak eta tximuak eh, eta tximuak amaieran espikandabiltzanak amaieran esplikatzen dute bai, tximuak tximuak, eta orduan bai ikusten da berak eh, Alberto Vázquez honek daukala eh, eh, base oso potente bat ze, ze ikusten da beste batzun lana horretan emeño ez kopia bat bezala baizik eta ostras tiponek ezagutzen du ikusi du ez eta ni nausika nausikaren en, monstruak edo antagonistak badira alako gauza silueta beltz batzuk. E, nire ere etortzen zitzaidan e, burura e, Planeta Salvaje da, mila behatzen da e, e, animazio bat e, helduentzako elduentzako eta horre ere monstruo batzuk daude, deiela silueta batzuk bezala, eta nik bai ikusi dut ez dakit zergatik eh irurogeita amarkadako animazioa, garai bateko animazio bat eh, ten teknikak erabili gaur egun eh, aplikatuta eta gaur egungo eh, estetika batekin, ez? Ah, Zintzu horretan oso interesgarria egiten zait, eh? E, gizon honen e, Jesus Alberto. Nik egia esan estetik aldetikan bai, esko dikane, askotan gertatik Animazio pelikula bat ikusten zu, eta bueno, ba, ba, ikusi dut, historia eta eta irudiak markatuta galditzen zaizkizu. Eta oso ondo markatzen txure bai. bai eh, momentu konkretu batzutan erritmo aldaketakien eta musikakien lagunduta eta bar, eta referentzia batzuk ondo laguntzen ditu. Bai. E, eh, osa ondo markatzen ditu, ez? Osa, ez egit, Modu batean errex, errexa guztien dizu, identifikatzen. Hori da. Bada okerrako momentu bat zebata bat ere ebai, e, eh, kuadro zarretako irudiak izango alira bezala jartzen ditu. Hori da. Hori da eta eta eta orduan bai e, garai bateko estetika horretan kuarto zarra eta bai, hori bai, referentzio hoiek naizta ezagutu ez eh kuadro hoiek ez ditut ezagutzen baina bai bisualkin nunbait Bai, geratzen zaigu, ba, garai bateko fabulak, ez? Fabula bat kontatzen egongo baliz bezala unikornioak ikusten ditugunean eta eta agian hartzak errepresentatzen dute krudelkeri bat, eta orduan dago krurelkeriaren eta eta fabularen arteko txoke hori bai. eta eta estetikoki oso nabarmen egiten du hartza hauek erabiltzen, ez? Eh, esaten dezula eh, eh hau da zer da umentzako, ez da umentzako ez da, ez ikusu umentzako. Eh, ez ez ez. Ez da umentzako. Ez da ba, Baino estetikoki bai egiten dula naita, eh nik uste dut eh, proposamen hori esaten badirudi aurrentzako dala, baina ez da. Ez? Eta hor bai dala oso interesgarria bere eh, bai, eh, lan hau. Gertatu aiteke, imaginatu. Eh? Unicorn Wars, unicornio bat eta hartzatxo bat ikustia, eta geho, tutun, sala beteta. Bai, bai, bai. Eta bai, bai. du, zera dela, Tarantinon pelikula batekin animazio bat indakoa. Bai, zati batzutan, zati bai, batzutan, ¡oh! bai, bai, bai, oso, oh! Bai, bai, oso makarra da, oso makarra yeah. da. Bai, bai, bai, bai, gainera, badago eh, plano bat, zuzenean, hasieran esaten dizuna, eh, hau ez daumentzako. Bai, Hombre, bai bai, bai, bai, Daudela dutxan. Eh, bai. <laughs> Eta, eta ikusten duzu hartzaren genitalak ikusten dituzu, bai. eta horren ez duzu, bueno, bale. Ya está. <laughs> zalantza, ba- norbaitek zalantza bale mazeukan, eh, <laughs> eh, bueno, ba, jakin dezala ez dala, ez dala horrentzako. Hombre, eta gemeluek, bueno, es que rollo, o sea... Eta bizkien, bueno, ja behin hasten da la pelikula, bai. eta ikusten duzu zegertatzen zaien, eta guzti hori, ba, bueno, argita garbi ikusten da, ez dala eh, aurrentzako. Ez, ez, ez, para nada. Baina, bueno, eh, Esan edo da... Bulina be bai asko jorratzen da. Ba, pillo bat. Esan bulina... Arrazismoare bai. Arrazismoare bai. bai, hori da. Bai, bai, bai. bai, bai, bai. bai. Erlijioak ebai. Bai, bai. ikutzen dau, ikutzen dau pizkat eta danetik. Familia barruko harremanak ebai. Bai, bai, bai. bai. Eh, bakoitzan ambizio pertsonala ere bai. Hori da. Eh, histori bat, gezur bat, edo ipuin bat, sinistu edo sinistu zenbat aldatu posile duen bizitzare bai. Bai. Bai, Gauza asko, bai, gauza asko, gauza asko joratzen dauzela. Eta ni eta berri interesgarria da, ze, Iban Minambrezen elkarrizketa badao, Gaina, Instagramen zinea.euseko... Nor, nor da, Iban Minambres. Ah, barkatu. Iban Miñambres bai. da eh, produktoria, portugaletekoa. Aha. Lau goia irabazi ditu ja, uste, eh, laur metrai batekin, eta eh, lehenago beste pelikula batekin irabazi azekala. Sikonautas... Ez gaizki. Ai, parkatu. Bueno, Alberto Vazquezek bai irabazi zun, eh, Sikonautas, los niños olvidados, bimila eh, tamabostean, eh, goia. Bai, eta ez dugu, uste, ez dugu bai, baina, hau pelikula honegaitik bai, goia, goia, goia eramandau. Bai, bai, baina, oi, Iban Minambres da produktoria eta goi hauetan nahi bidez la, eh, labur metrai honen bai eramandu bai. animaziozkoa eta eta pelikulare bai. Eta orduan bea produktore bezala ba elkarrizketa diote ez? Ba, eta Oida. eta beak esaten zuen karo. Segituko utela bidaiek ere bai borrokan eta lanean oso markatuta dakaten direkzio batean. Dela eh, gaiak universalak izatiare bai, Eta nik uste toi lortzen dula, pelikula enten. Bai. Osa, osa, osa unibertsala bihurtzen da. Edo zeinek posile du bere mundura ekarri, gatazka hoi. Bai, bai. Eta, eta geho, bai, animazio forma hontan, ba, ba oso gustatze hola, eta justo Alberto Vázquezekin ja, beste pelikula bat martxan nomen dakate. Abi. Ah, Abai. Ah, bai. Interesgarria, bai. Este, esteko titulu ez? Ez zerena? pelikula barena. Bueno, ez dakigu, ez. Ba, ez, ez, ez. Bueno, nik ez dakigu. Esan, esan aurkitzeko, bai, ez da? Bai, bai, komentatzen du elkarrezketan, eh? Baina, bueno, nego zute zinea puntu duseko vale. kontuan edo badago. Bai, azkenean proiektu horreko oso dira, eh? Benetan, eh, aipatzekoa da, eh, jende askok pentsatu dezake gaur egun ordenagailuekin hau dena oso horreixa dela, eta... Vale. Eta edo egin dezakela, baina Alberto Bazkezek esantzun, Unicorn Wars hau egiteko, eh, komikia, komiki batekin hasi zan, komiki batean e, lanean hasi zan, e, eh, Unicorn Warsen gero bi, bihurtuko zena, eta komiki hori ja 2000 eta amarrean egin zuen. E, eta gero egin zuen labur metraia, eta gero e, luze metraia. E, hau da, e, es, esan dezakegu oso lan e, luzea dela, e, labur me, bat egitea, ez bakarrik animaziokoa eta baizik eta zinekoa. Bai. Eta oso rexa dela ere, esatea, bah, hau, bah, txorra, osea, erdi broman, erdi serio esan daiteke, bat koma bost abiadunan ikusi daitekela, baino baita ere, esan behar da, eh, hori, ba, kasunetan, e, eh, argi dagola dagola atzetik lan, lan handi bat, eta... animazioan munduan, egin eh, harri gara bai. Vale, eh, a ver, iban Miñambresek eh, ukinda besan premisuek, hori izango dugu. Bai. bai. Vale, eh, Dekos eh, goia eh, Unicorn Wars, Loop, Lup da, labur metraia ira. De... Bai. Zer? Dekorado? Bai, dekorado da, eh, Alberto Vazquezen beste... Labur metraia. Labur metraia, bai. Lehen esan Lehen epatu dudana, bai. Bird Boy? Hori nik ikusite dekot. Uh mhm. -huh. Bird Boy da, eh, kaino suribeltzien daude, bai. Bai. Eta daume bat, eh, bueno, eske, hor bai estetiko oso... Ez igual Alberto, baz, igual, eh, igual Alberto nade ere bai, eh? Uste desetz, uste desetz. Lehen egonaz begitzen bere ah, labor vale. eta uste okay, okay. Eta ziko nautaz. Eta eh, bai. premio del jurado eh, Festival de Internacional de Animación de Anesi. Ah, bueno, ba, Anesiko... Eh, Homeless Home. Eh, hori baita ere da eh, Alberto Bazkezena. Alberto Bazkezena. Ordun, esan genezake, ba, Alberto Vázquez eta... Mina Eta laguna diela. Laguna diela edo... <laughs> Laguntxoak. Laguntxoak direla eta eta nik uste dut, eh, agian Alberto Vázquezek daukala meritoa. Eh, baina, bueno, vale. Eh, <laughs> agian. <laughs> no vamos a entrar en terreno... Eh, en, en, no vamos a entrar en lo que no conocemos, olida, baina vale. eh, bada egia... Eh, anesiko... En, en, anesi. Anesiko aldia oso prestigioso da. Mhm. eh, animazio munduan bai. eh, eta argita bedago dago Alberto Vázquez honek ba trajectoria luze bat dauka animazioan bai. eta eta bueno eh, oso interesgarria dala eh, bere lana ikustea eh, ez dakit zine esperientzia arrunt bat bezala izan barko luken ze gero eh, okurritu zitzaidan esatea zemal pertsonak ikusi du pelikula <laughs> Eta Espainiako e, kultura e, ministeritzan bai. zerrenda bat ipintzen da e, rekaudazioekin. Rekaudazioekin. Ah, bale, eta esango dugu... <coughs> bai. Bueno, seguro zu, lehenko rekaudazioa? Bueno... Edo lehenko zema aurrekontua, ez? Aurrekontua. Nik gauza den inguruan ide handi ikotzakat eta pipa atzu jango jet Bai, oso, radio, oso, ra bezala. oso eh, pipa jatia irratian, bai. bai. bai, bai. Oso, ondo, bai, bai. Urrutiratuko naz mikrofonetik lasa. Vale, bueno, vale, oso ondo. vale, ba... <laughs> <laughs> eh, vale, eh, presupuesto, iru milioi eurokoa. Ba, bida. Eh, eh, ja, Osa, jakin, bueno, eh, aurrekoen iratitaz ber, berben ginen bai. Eta iratik lauko ma iru mi, eh, aurrekoen zeuko. Hori da. Eh, pelikula honek iru milioikoa. Eta sei urte egon die pelikula ho egiten berrotamar eh, langilekin. Bai, osea, pasada bat. Bai, bai. Eh, benetako lan itzela da eta Bai, hasi, hasi, o sea, pelikula nasierako ikusita bakarrik gaina. O sea, kredituak pasatzea aguantatzen baldin bazu, goia pelikula oso ikusten. Bueno, bai, azkenean, eh, bueno, betiko debatea. Eh, pelikula honek Espainiako gobernuaren zerrendan arabera eh, rekodazio aldetik la, eh, laurogita margarren postuan eh, dago. Unicorn Wars. Unicorn Wars. Bai. Hogeita zein mila euro rekaudatu ditu. <gasps> Ostras. La mila eun da laro mabi ikusle. Euk ditu pelikula honek. Hoi, mm. zine... Cine, cine, Zine Hombre, eske, pelikula pizkat eh, complicado de zine aretoetako, ez Bueno, hau da betiko... Betiko asuntua. Ez gure, gure Eh... Perspectiva Perspektiban ikusteko... Eh, lehenengo postuan... Bai? padre no hay más que uno tres. Bai, bai, bueno, horrek beti ukitzen vale. bai. Horrek oso errezak dira ez? Vale. Oso familiarrak. Eta bigarren puestoan... Irati. Tadeo Jones iru. Ah, Tadeo Jones, vale. Bimila vale. eta agoita biko errekotazioetan. Ah, bai, claro, vale. Tadeo Jones iru, wow. animazioko pelikula bat. Eta deko zuhor zenbat, zenbat errekadu dago ben? Ez. A ber, bota. Uh, a ber, Venga, hostia, uh... Eh. Oizera da, Espainian, zenbat errekadu. Espainian. Laureun daugeta 6.000 euro. Aitor? Ez que ez da itazko edo gutxi den. Ah? Berreun da Vale. Ge Gehiago igual, eh? Tadeo Jones iruk, au, esaten zue, ikuslak edo rekaudazioa? Rekaudazioa. Vale. Tadeo Jones iruk, rekaudatu ditu, amaika koma milioi. Ole! Ole, vale, puf. Bona xer, gertu agontza. Bai, eta... <laughs> eta bi milioi ikusle eduki ditu. Bi milioi ikusle, ostras, tu. Vale, vale, vale, vale. Vale, argita garbi, familientzako pentsatuta dauden pelikulek daukate bai, rekordazio handiena. Beti, ez. Zerazken finean, eramate dituzu semeak, bai, semea, semea labak edo ilobak, eta eta azkenan ordaindu bar dituzu bost sarrera. Bere joan kasuan ez da gertatzen, baina beintzat bi ordu zixilik mantentzia lortzen zu. Claro. Seme ala batzuk, <laughs> bueno, bueno, bueno. bueno. bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Animazioko pelikulak irote dute Disneyek hori ba-, bazekin. Ez Ordu terdi. Ez, ez, ez Eta Disneyen pelikula zarrek irauten zuten irrogeita mar minutu. Bai, bale. Hortuta amar irauten zuten. Jartzen zuten labur metra bat lehenago. Eta, eta gero pelikula Egia da. zuten. Bai. Egia da. Eta irauten zuten irrogeita mar minutu. Walt Disney ez antontua. Oh. Eta bazekin... E... Ordu tapiko baino gehiago ume batek ezin zuela guantatu. Vale. Eta orduan Disneyek bai sortzen zuen e, sintesi Eh, bere superpoderea zan sintesia. Azkenean, pelikula guztia kontatuta daukazu ordu tapikon, pim pam pam, laua besti, en... iru lau personaia interesgarri, eta txispun. Ia <laughs> funtiona. Ez geratzen di, lau gauza gertatzen dira, eta plim plan plum. Osea, hortan Disney oso nazan, nik izan behar dut. Disney, osea, Walt Disney bera, eh? Gero hori evoluzionatu zen, Walt Disney hil zanean, bueno, pixka bat galduta ibili zian Disney Nola trebitzen Jon? Eta... Eta, ez, bueno. Ez, ez, nola trebitzen Walt Disneyren izena esatia? Walt Disney ez da hil. Eh, ah. ah, bueno, gure bihotzetan dago bizirik. Izoztuta dago. Bai, izoztuta, bai, eta gu, gure bai hemen batzutan. <laughs> Eskerrak, kalefazio jartzen dula hemen asierrek, ze, egun batzutan ere. Bai, geditzen gara pizka Walt bai, Disney. Yeah, pizka Walt Disney geratzen dira. Bai. Nei kalefazioan ondo antoratu zaita. Ah, bueno, bai, ez du beti suertea. Hombre, bai. bai. Vale, eta lehenengo postuan, zen bat, eh, ze recaudazio? Lehenengo postuan, padre no hay más que uno, tres. Jo, es que... Cine independiente, eh, amabos milioi rekaudatu ditu. Amabos milioi, eski. Bai, que... euk ditu, biko mazazpi milioi ikusle. Ez que azkenien, eh, Santiago Seguro azkenien eh, listu izango da, eh? Santiago Seguro da... <laughs> Azkenien, eh, dide. Azkenien listu izango da. Eh. eta ziren Joder. Da bai, oso bai. tipo listo da. Bai, bai, bai. Bai, bai gauza bada, gustatzea, ez gustatzea. Vale, de acuerdo. Meño tipo oso listo da. Así que O sea, es que, eh, eh, Santiago Segura, sin e kontrolatzen dau oso ondo. Da increíble bai, nik uste dedikasi dula, e, eta nik uste baita ere dala, bera izan zan, aurreneko tarikoa, eh, agian, agian aurrenekoa, Espainian, e, bere pelikula bat estrenatzen zanean, ez da goratzen dezuen, eh? bai. berak eramaten zuen pelikularen kamiseta. Zenburaren kamiseta. Bai, bai, bai, bai. bai. Torrente eta ez? Bai. bai bat e, torrentekin eta, eta hasieran Niko goratzen dut, telebista programatan denak begiretzen ziotela esaten, baina zeite kamiseta horrekin. <laughs> hemengoek ez genuen, ez genuen ulertzen, promozioaren e, boterea eta telebistaren botorea e, promozio bat egiteko. Eta nik uste dut Santiago Segura dela e, jo, esango nuke bakarra. Hori egiten da bena, Hori egiten da bena. Bai. Eh, alda, eh? ba, ba, igual beste bat, ba, bai, ba, igual agertuko zan de repente, eh, ez da Arturo Bals, o lakoren bat egiten, igual nonos, bai, baina... Bai, baina... argi dago, Santiago segura gor, bere... Baina hain adibidez, Paco León batek edo egiten malmadu lako zerbait, eh? Santiago ikopiatzen nahi da. Bai, hori da. Bai, bai, bai, bai. Claro da. Desberdintasun handiena agian. Estiloa markatu zuen horrek, bai. noiegi. Ah, telebista sa... gaina telebista saio askotan eta ridikulu egiten bai, bueno. Pillo bat, o sea, Santiago Lotxa Claro, Santiago eh? segura gaina. Inteligentzia asko baino lotxa gutxi ere, berda. Hombre, eh, a ver, Santiago segura batek eh, berak pelikula idatzi zuzendu protagonista. Eta ja, azken bolaran nik suposatzen dut berak ere dirua ipintzen dula, Bai, eta ba, eta esaten zuten, ez? Eh, ocho pillos vascos ekin Criston golpea mantula. Ze justu Santiago Segura. Santiago Segura na esta ocho pillos. Horregatik, beste bere pelikula bateako intzituzun. Ah. Estrenuak ah, eta bar. Ah, eta... E, izi dizi do loko otako bat. Ez da, izi dizi harin, harin auku da. Ez da, torrentetako bat. Ez da, torrente, torrente, bat. torrente 20. 22, igual. 300. <laughs> Au! Eta... Eta bueno, eta gure pelikula Unicorn Wars gaurkoa, ba, hogeita zein barkatu, bai, hogeita zein mila euro rekaudatu ditu, eta lau mila eunda erabita mabi ikus eduki ditu. Estrake oso gitsi da, eh? Iru milioiko aurre kontu batekin. Bai. Eta, kredito, hasierako kredito hiek eh, aipatu dituzu, eta nik kontatu ditut. <laughs> eta dira... Eta azkar kontatu ditut gaina, ta, ta, ta, ta. Ez, hasieran batean aipentzen dut eta gero ikusten dudanean gauza nondik noa dijon ematen diot boto imagikoari Bueno, eh, bai. eta, beti aukerak eta itentzu... Nik beti pelikula ezten dut normal. Bai, bai, bai, Eta gero, a, gero esaten zu, bueno, honek merezi, bat koma bost. Eta orduan esatet, ostras, bat koma bost. Bueno, bost produktora, bost produktorak hartu dute parte. Bai. Eta amalau erakunde publiko. Mhm. Amalau erakunde publikok diru laguntza eman diote pelikula hori. Eta, mm, bai. Bai. Eta hemen zabaltzen da. Galiziako mm. go gobernua, Galiziako telebista, bai. Euskadiko gobernua, Euskal Peikor, telebista. Peikoren laguna. <laughs> Espainiako gobernua, Eurimax, eta ez dakize, tabakize. Wifi Eta orduan, ba betiko galdera. E, aurreko programan ere aipatu nuena. Eta dara galdera tabu berdin ordaindu behar da, pelikula guztiak ikusteko, zinemaretoan. Lehen O sea, ez lego keo beto pelikula hau Unicorn Worms Beretan, balima da obra artistiko garrantzitsu bat ez ote eh, agian... Ez ordaindu behar izetea. Agian gratis egon beharko luke, bueno, portalen batean. A ver, diru publikoa da, orduen... Ez dakigu eh, ikusite dan publikoa. A ber, ikusite, por ejemplo, claro, bai, bai da pizkat eh, a posteriori, ez? Baina ikusite eh, apur bat, zelako rekaudazio ukin da zinetan, egia da, agian, posible, eh, posible zala, eh, zinietan eh, gratis emona edo lako zozer, ez? Azken Bueno, gratis, edo merki hau, edo danalakue alakue promozionetako estatuak, estatuak emonda ben diru bat, ez? Azken nien... eman pasa. izatiak behake... Eh, Sozer basa... Osea, bai. hau da bueno. pixka bat el pez que somos de la cola, ez? Bai, bai, claro hori da. Zegero, jartzen bagea denak aurrela plan puretas, esaten dugu... hogeita 6 mila ikusle ditun pelikula batek zergatik du subentzio bat. hogeita 6 mila rekaudazioa. Markatu. Hori da. Lau mila ikusle edukidun, lau mila ikusle edukidun lau, pelikula. Lau mila eta iru. Lau eta berreun. Lau mila berreun da iru. Eh, ikusle edukidun... <laughs> ni pati, ni pami. <laughs> edukidun pelikula batek, egi, pelikula baten egileek merezi dute subentzio bat. Urrengorako, hori da galdera. Mm. Hori da betiko galdera. Guri galdetzen, sabiz? Bueno, ni que cuslei, ah. entzulei, barkatu. <laughs> ah, vale, vale, bueno, vale. Bordo en tulei. da bizigaren munduaren eh bai. kontradizio hauek, ez? Bai. Laguntza publikoik gabe sinema existitu posible Bueno, benetan 3 milioi pelikula on hau egiteko Unicorn Wars egiteko 3 milioi behar dira. <laughs> Amigo. Amigo mío. Amigo mío. Nikori, justo España egiten dan zinea egiteko iru milioi behar dira, lau milioi behar dira, egiteko iru milioi terdi behar dira. Ah, ah, ah. Behar, behar. Amigo. Ja. Yeah. Eh, behar oso relatiba, eh? Zinema, zinema. Zinema oso. Eh? nola funtzionatzen du, hemen zu subentzio bat eskatzen duzu, eta justifikatu behar duzu zure presupuesto horren gain. gaina, zuk eh, aurrekontu bat aurkezten duzu, ezta? Bai. Eh, diru laguntza batzutara. Bai. Eta diru laguntza hori jasotzen baldin baduzu, ematen dizute batzutan, diru laguntza desberdina daude. Gehienez, eguneko zure aurre kontuan euneko gehia. eman bai. Dizute, edo, dena derako. Bai. Orduan, zuko idena, naiz eta ez zure aurre kontua eh, bete, oza, ez lortu berdezun finantziazio guztia zure aurre kontu horreri aurre egiteko, pelikula aurrea ematen baldin baduzu, lortu jozu subentzioa kobratu posibilitateko, bai justifikatu berdezu aurre kontu horren gastu total hori. Bai, eta aurre kontu hori ondo egin da dago? Oi, aurre, aurre kontu hori... Aurre kontu hori puztuta dago? Claro, ze aurre kontu ez dago puztuta. Orduan, zer da putza eta zer ez? Amigo. Ah, Putzaren putza. Orduan, hori da galdera. Hori da galdera. Orduan, pelikula batek subentzio pilo bat jasotzen malima ditu. Eta ez dut esaten ez dula jaso beharrik. Gero, sarrera bat ordaindu behar da pelikula hori ikusi alizateko? Sarrera bat jartzeak da egin duena bakarrik lau mila berreun ikus lehidukitzea pelikula honek? Ja. Eh, cinema, Gero... cinema rentabilia ez baldin bada existitu berko lukea? Hombre! Hombre, cinema rentable izango balitz, argita garbi, eh, subentzioa ez duke egon beharrik. Ba, orduan horrek erantzun goizu vale. Bai, ez? Baina rentablea zergatik da edo ez da. Agian garesti egie dalako egitea? Agian presupuestoak puztuta daudelako? Baina, baina zineman eragina memoria kolektibo memoria kolektibo hortan barkatu altzen naiz eta. Zinemaren eragina memoria <laughs> Zinemaren era... <laughs> Aitor, es que... o sea, en moitzen o sea, nahi. Bai. Aitor dago Deko mikrofonoa da horrena. Aitor behar du mi... Eh, mi, mi, diademako... Mikrofonoa eh, kaskoekin. Ba, igual, ba, bira, eh. Te, Teleoperadoreak eh. bezala. Aizu, mira, oantxe behiratu eta erosin gautoitako. Eh. Osondo. Venga, osondo. Osondo. A ah, toma forza. Zesa martzen du, Aitor. Bai, barkatu. Ya estu, ja Bai. No, da, zinea arte bezala. Eh, baina memoria kolektibo batean esan. Vale, memoria kolektibo fenomeno. Vale. Orduan, subentzionatuta balin badago ordaindu berda ikusteko? Se, ze baza falten ere ideia bain ikan bukatez duten <laughs> <laughs> bota, bota. Eh, segila da, baina, baina sinema batek eta kanera gizarte batian, beharrezkoa da edo ez da? Sinema, behar, sinem, sinema, ben, eragin bezala, ba, bai, noski. Gizarteantzat beharrezkoa da. Zergatik ez? Zergatik ez? Zergatik ez? Nola zergatik ez? Ba, adibidez, eh, rentabilia delako. Mantentziak pena merezi du eh, gizartean gaindakan eraginagatikan eta gero eh, gelditzen den esaten zuten El elkargune bat bezala da, gizarte zati handi batena. Nik, eh, nik usten dut hori, ez dakit, em, estatua bat eiten dan moduen, oza, ez dakit Horrean ikua. Baina estatua bat ikusteko gero ordeindu behar dezu? Bai, ba, hori da, hori da. Estatua rentablia da? Eh, ordeindu behar dezu estatua bat ikusteko? Si, aleku bai. Bueno, e, edo, edo, por ejemplo, Gernika ikusteko ordeindu diozu. Eta Gernika da, ikusteko ordeindu behar da? Hombre, claro. Benetan? Hombre, Ostras, ese nik ikusi nun Prado ontzegonean. Baño beste auto ah, da. Eh, ah, igual, igual es. Prado esto está pago bien. Vale, la derivación Pradora. Margato. Dene dene irakin, eh, ni gusto eh, pagau nebala, eh. Espaino la va a Ah, Warren Rein Reina Sofía dago, baina nik. Ni Zarragoza, ah, ni Zarragoza naiz eta Gernika ah, vale, vale, vale, Prado vale, nikusi nun eta Espaino la balima zinen. Ah, <laughs> <laughs> eh, ah, ah. Pradora gratis eh, sa, eh, sartzen zinen. Bai. Ba, ni Reina Sofia era junitzen lehen Eta, ordaindu behar izan zen. Eta ordaindu enzinu, nes? Sarrera. Nik, bai, ordaindu nahi, eh? bai. Ba. Adibidez, klaro. Reina Sofia guztira, bai, oen esan berdizut. Reina Sofia era norre alda bai joa, eh, nartzi azte uru zi bat, edo lau bostegun, eta egunero igual, tartetxoa jun, eta bar, eta zati bat bisitatu, eta bar. Zer, azkenian, mareatu itentzea. Bueno, mu museo gehienek hori daukate, ez? Horren haundila izatean, nien egon, oitutaztare horren musa haundira. Osa ez da esposizio bat ikusten ikusten duzu, ama bi esposizio, bagoitza bere tematika eta bere sensibilidade propioakin eta azkenean bukatzen duzu, ba, baten eta bestean horretik pasatzen, bate atentzi jarri gabe. Eta hori ez da. Claro, horregatik adibidez Prado, el Prado zan zen, ez dakit orain, hmm. ordein du barden. Eh, nik joan ditzen garaian, eh, gratis zan espainoalentzako, eta eta horrek bai ematen zizu laukera, esateko, ba, bueno, gaur ikusiko dez atitxo bat. Ja, vale, beste zaritxo bat. Horrean ikua. Eta, momere, Madrilen bizi bazea, noski. Claro, edo, edo bizita mani mazau de... Eh, eta eh. merezi du, eta nere, bueno, nere hitze ba, justu, ibiltzen da restaurazioan kuadrotan, eta bar. Eta justu, konbiatu zigun, Reina Sofiako jatetxea, eta, eta arri garria, lekua bakarrikan, Osa, esat dizut, ni ustez, naiz eta ezen... Eh, ja, ez. Gernika ikustu bat ikan bakarrikan pena merezidu. Gernika egiz esan, nik pentsaren eban txasko erungo nebala. Zetik esaten nagan, jo, eska, inbeste Gernika, inbeste Gernika, ez da izan dut eh? Eta zuez, eta... Eta esaten duzu, merezi izan dau. Merezidu. Bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Oso impresionanti da, kuadra. Taina jakinta, eh, bai. oso gaizki da Mm. Ba, bai. trasladatzeko ezinezkoa dela. Ez da, bai. Bai, nintzua bai. esantzin begaraian gomendatu zietela. Eh, bueno, bere ustez, hemen, hemen egon bertu un kuadroa dela. Bai. Zeinen ustez? Nere izeban ustez. Eh, eta zuri izeba zein da? Nere izeba da, kuadroa eh, getarra estaretzen dituna, ba, maia nahiko txukur matian. Eta ba, Reina Sofiako esposizioko esp, esp, jendia eta zautzen dituna, eta bere komendioak ematen diziona, restaurazioan inguruan, ba... Claro, que ah, bestelan, claro, es que bestelan, claro, zure izan ba esaten dozu, eta... Bai, bere gara. Bai. Nire alabak ingugen jendia joan nintzen? Eh, Baina esplikatut, justo zertikan ni joan nintzen nian area. Bai, bai, bai. Bota, bota. Es que besta iztekan delez. Como Ace Ventura que esaten zuen bezala. Bai. Gran película. Bai. Se te las pelotillas. Bocatatun. <laughs> Eh, bai. Ni ni nera la bat. Sondo Reina Sofia eis ventura que no la cartia. Bai. Bueno. Eis <laughs> ventura iru. Eis Sofia. Eis <laughs> Sofia. Eis <laughs> of base. Eh. Oye, bai. ez te traslada tú en Orduan Gernika ikusten jo naiona, jol, pena mezio. digo. Bai. Oin de daude eh Picasso en el Marrasquiak. Bai. previo. Bai, bai, bai, bai. Ori bai oso interes oso interesgarria. Oso interesgarria bai. Oi gertatu zian. Zapatetikan beste pastentza, ta rendeola bitentuta. Ah, un Picasso. Guai. Ta beste gauza bat. Oizo. Bai. Eta Daia punto batian esan dintu, ostra, Igual, igual, eragin egiten eta jazta. Baina nik uste dela jazkenen mozkortu itentza. Ja. Horremeste, artistako itxan buruan sartzen saiatzen ze esan nahi zer ez da baina ja puntu batetik aurrera. Eta nik bueno, en parte igual, pelikulakin gerta daiteke antzeko zerbait. Bueno, i, em, e, gauza da gaur egun... adibidez. Barkatu? Sagaekin adibidez pelikula saga ezberdinekin ja azken esan zu, zazpigarren pelikula eh, protagonista honena gatazka, zenbat gatazka eduki bizitza batean, pertsona ja Nik uste sagakin gertatzen dena da, azkenean... Sagake. Eh. Zer da, serie bat. Ja. Baina sagataz, Azkenean, sagataz, igual eh, beste programa bat eningo dugu berro. Bai. Eh? bai, ideia ona. Nik, gustot vale. ideia ona dala sagataz bai, berraitea. bai, bai, bai, bai. Así que beste ba, baterako. Ba. Orduan, jarriko gea, jarrituko dugu artea eta, eta a ber, Unicorn Wars hau dan artea. Eta Santiago Segurare bai. Eta Santiago Segura baita, beste, arte, beste artista bai. Ar, o, o, baitu, artista. Artista. Bai, artista de la pista. Eta orduan, eh, pizka bat bueltatuz... Eh, Unicorn Wars. Unicorn wars Nik, nik aldetu nahi Zuen lehen ondu animazio zarrak ez da urtetako azirena bat eta bai. bestia. Zein da zuek gaztarotik ane dola, eh, oro hemen Animaziozko. Animaziozko lehenengo pelikula, irudia... Ah, lehenengo, lehenengo pelikula? Bai, edo, zuei... gusto, edo gustokoena. Ez ez, lehenengo irudi bat, ze animazioa oso barneratu dakagu bizitza guztian. Nik, zera, la, nik la sirenita. La sirenita? Bai. La sirenita? Bai, dekot oso, oso txikitatik ikusiteko pelikula bada. Vale. Eh... La Serenita eta Los Aristogatos. Ah, vale, vale, vale, vale. Jope, vale, nengoa. Igual, bai. Pinocho, eh, Pinocho. Igual Disneyek egiten eh, zuen gauza bat. Eh, Bai, eh, cambio. Dumbo, Dumbo. Dumbo, vale, Dumbo. bai, bai, bai, bai, Lelena Dumbo. Serenita eta Dumbo hor dauz. Bai. Bai. Ni besta bai. Baina bai. ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, e, baso bat kantatu ditentzuna eta landariak eta kantatzen eta keosu bat zeon. Aha. Niko eriztak izinan. Ostras. Bilatengo Ba, ez dakit. Vale. Karo, gauz, oso zaila da egiten zaitu goratzea eh, Disneyko pelikula batez ere, ze eh, bentsat nere garaian Disneyek pelikulak restrenatu egiten zitun. Bai. Orduan, ez dut esan nahi Pinotxo dala nere lehen pelikula ni bian, mila bat zirenda berrogeian <laughs> eh, bai. bizirik nengoelako, baizik eta Disneyek errepikatu egiten zitun. Eh, eta sinet, eta zinetan? Zinetan, Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta orduan oso zaila zan jakitea, zeintzan berria, gero helduago egiten zarenean, ba, bai. konturatzen zea, bai, ez? Bai, Baina, hasiera batean oso zaila zan jakitean, zeintzan berria, zeintzan e, eh, garai batekoa zeintzan zarra, ez? Mm. Eta, eta nik agian, esango nuke, Pinotxo, agian impactat, oso impactatu dautzi nindulako, txikian intzenean, Baina pinotxo daukata horla buruan oso oso sartuta eta eta orokorrean Disneyen pelikula guztia ja, edo gehiena. Ja, Disney, o sea, fiska bai. Eh, gero bai, bera askoz beranduago ezagutu nun eh animaz, bueno, ez de Animazio japonesa telebistan ikusten zan. Mazinger Z. Ben, Aha, bai. Bai, bai, Mazinger Z. Da nere animazio eh, oroimena. Mazinger Z telebistan. Eta, eta gero Heidi. Heidi. Jaio Miyazakik egiten zuen Heidi. Ah, vale. Bai, Estudio Ghibli. Bai, eta eta Mar, o sea, telebistan san Marco eta Marco, eta, eta Marco eta eta, eta Heidi. Eta Heidi. Eh, nere lengusina beti negar egiten zuen Heidi ikustean eta Marco ikusten. Eske bai. Marco, eske Marco, ostras. Telita, eh. Ni ni ni beste maila bat. Mazin zan la, la Eta gero ni ez nau harrapau. Eta eta gero aurrerago jakin nuen eh, Japonen egiten zan animazio guzti hori elduentzako animazioa, gauza bat, eh, oso, ero, baino, oso ero, eromena, o eromena. Bai. Eh, Japonen egiten egiten diran, egiten zian animazio batzuk, eh, pornoa, nik pornoa egiten zala animazioan, nik ez yeah. pelikula goreak egiten ziela animazioan, o sea, Ja, ba, animazioa zuretzat, zuretzat animazioa eumientzako, ez? Claro, beti, beti elkartzen genuen bai. umearekin, bai. umen asuntuekin, gero konturatzen zinean gauza batzuk agien itzilen umentzako. <laughs> ja. Eh, baino... ni, nik nire adibidea jarri behar dut, zen umetan ah, bai, friki izan zen marrazki batzuna. Eta hain zuzen ere, ibilaldi bezala gurasoakin juna naiz marrazki bizidun horietako protagonisten jaioterrira. Diela Juan Babera esatek ondian, lazka txigita pernanda mezketara. Ah, ez bai. Hori eta beni izan? Bai, baina ni hori nia pizkan nagusitxo gara, pa Eta ez lehenengo. Bai. Bai, lehenengo lehenengua baso horrena. Bai. Niko, niko El bosque encantado. El bosque encantado da. Ah, ez ba, no? Eh. ez dakit. Ez que ez izena ez aurkitu nola de. Baina da baso bat, eh, abesten dihoa zela zuaitzak eta landariak eta denak dantzan, eta su bat hasten da, eta dena zutan, eta kaosa, eta ez dakit. Eh, ez ez pena bat gaur egun, teorikoki, teknologikoki errexagoa dela animazioa egitea. Bai, bai. Ez que inteligentzia artifizialak ine bai hor, urrengo saltoa dela, eh? Osa, vale. ja adibide batzuk ikusten dira... Baina pene ematen dite, wow. pene ematen dite, adibidez, ETV ez egitea gehiago. Gare batean lazkautxik izan zana, ETV nipitzen zana, eta pene bai, hori, hori hori izango zen, bai, oso politia zen. Baina, zepena... Baina, loturak, loturak baina, loturak oain beste bidatzuk hartu jo. Eta ez dakit zer handa. Bueno, baina, ez que nik uste dut, oso loturak... garestia delako, eh? Osa, esan edut, Nik uste dut hain eteben kasuan ebai, audientzian mainan eta behar daun gora berakin, e, animazioa... E, bueno, animazio oso garestia da, badak egu... Orduan, asko... inbertsio bezala, ez dakit zebutat anio. Hain, zinema munduan asko sartzen egia. Loturakoak adibidez, orkestan lurtarakin, oso hondein da daola, nik mm -hmm. flipatin, animazioa, euskerazkoa, bai, bai olako izan bai. da. Eta gero eh, Black Is Beltzak bai sartu dira, Ferminen ba, proiektuan, eta ba, orduan beste bide batzuk hartu juzte. Oain, oain propioako, eh, esaten eh, ari gambezela, eh? da, ba, dauzkagun audientzia maiakin eta bar, eh, nolako zerra mitu daiteke? Bueno, baina azkenean, da baita ere betiko leloa, eh, Unicorn Wars Iru milioi gastatzen dira eh, eta goita milioi, mila eta, jaso. Eta, lau, eta lau mila berreun ikusle zineman. Bai, bai. E, eta deskuidatzen bat tele, Televisión Espainolaren ez dute inoiz ipiniko. Mhm. Eta, edo ETV. E e- egia da, da la pe pelikula komplikau bat e, telebista publikoan ipintzeko, adibidez. La dozen ez da bueno, gizordutan igual, bai, baina da pizkat eh, da, elduentzako, bai, bai, bai, bai, bai. beharko luke, bai, elduentzako... Bai. Ordutegi baten, bai, klaro. Elduentzako ordutegi bat, elduentzako bai. dago, Bai, bai, bai. Eta, eta beraz, helduen ordutegi bat barko luketa ez dago, gaizki, nik uste dut, oso oso dagoela. Bai, bai, bai, bai. Eh. Helduen txako pelikulak, Black Ace Beltza, umentzako ez dut uste danik. <laughs> eta, eta zergatik ez da egin behar gauza gehiago, ez? Eta, eta lotura filmsek egin du, baina hiru soinek ere eh, egin ditu, eta eta ziur nago, eh, ba, bueno, e, Unicorn Wars produzitu duen produ, produkzio hau eitb logoa dauka, orduan, Noiz bait jarriko da, aite ben, ez? Bueno... Baina... Bueno... Claro, baina ez kaskenean... Ba, eskoi da bestia, gaina... Baina, ez dute iten. Ose, erosiak atezu produktua... Jarriko dute... Eta, iristen taizu, ez dakit zen lagunek, ez dakit nun, ikusi hula, eta argazkia bila izula, emititzen edela momentuan. Entea atu rengo, Jarriko dute por, agian... Por, por propia experiencia. Jarriko dute agian, e, atera berri duten plataforma berri honetan, ez? E, e, Euskadiko Netflix horretan, ez? Ah, bai, bai, bai, bai, bai. Egize da. Eta nahi eran? Eh, beste Ez bat ipinidio te. Baina, bai bai. bai. bai, plataforma moduen, ete betik eh, kampo eh, pixka eta tarata. Atrezu bezala. Ba, Netflix bat bezala, bai. eh, ete bek parte hartu ditu produzioekin, suposatzen dut. Bai. Eta, eta ziur nago, edo izan barko luke horrela. Esatea, bueno, ba, EITB parte hartu ditun produkzio guzti hauetan direla pillo bat. Pilla bat. Eh, e, eukitzeko ikusteko aukera. Eta ben eragina eta hoi da. Euskal Herria mentzat, e, nahi baldin badezu, eh, tv en eskutatik anpasako zea, eta eusko jarlaritzatik. Nik aldera badekot, e, eh, eskelen astu eta oinatara bidez, eti astujate astu jate barriro. E, Eiten bat, bueno, adibidez Unicorn Wars, e, iru milioi e, inbertu di horretan. E, gero rekaudazioa, nora due? Vale, orokorrean, oso orokorrean hitz da. Bai. E, produktorak jasotzen du rekodatzaren erdia. Aha, vale. Oso orokorran ditzen da, eh? Bai, bai, bai. Eh, erdia doa distribuidorantzako eta eta zinearetoarantzako. Bai. Eta beste erdia doa produkzioa ginduenarentzako. Baina da oso gauza... Da mm. produkzio egin bai. duena, da beti pertsona edo produkzio. Osea, Espainiako gobernuak iru milioi horrek eh, eh, emoten dabezenien, zenien, emon dauz directamente. O sea, esta, irako esabez bueltan etorko generalien, ez? Baina, baina... Ez, edo lagun... Ez da irakurketa. Ez ez da, da, ez da maiegu bat. Da, da jateko, o sea... Eh, <laughs> maiegu bat ez da. Jakiteko bakarrik, eh? Maiegu eh. bat ez da. Ez da maiegu bat. Ori, ori. Da, subentzio bat. Subentzio bada, eta ez, jako bueltan ez etorreko, ez? Bueno, bueltan, a ber, da berriro beti... Ekonomia moitzen duzu, hau eta... Zergak ordaintzen dituzu. Orduan, beraien, beraien argumentoan, eh, esaten da, hori gero bueltan zerga modua iristen dela. Vale. Eta Jendea ekonomia... zu, eta gastatu egiten duzu, eta moitzen duzu, eta eraginak azu, ekonomian beste forma batean. Zinemaldia da honean, zema jendea torpilukule ikustea, eta kiakin bat da. Bai, bueno, gure nan jakin rekaudazioan zati bat, bueltetan badan. Zimaz. Pelikula normal batean, da rekaudazioaren erdia. Tadeo jonsek, ba, jasoko dituzte, bazazpe milioi, o lo que sea. Horregatik egin dituzte hiru baina erdia eh Espainiako gobernatza. es, es, Ah, ah, ah, hori, hori, bai. O sea, Jonsek produktorei. produktorei. Bai. Tadeo Jonsek suposatzen dut diru laguntza bat ere jaso duela. Ze hor daude erabiltzen da ba, puntuen puntuazio batzuk, baremo batzuk. Baita ere oso kuestionagarriak. Ez? Tadeo Jonsek beharko luke subentzio bat. Ja, hori hori bueno, hori beste. Oi, beste. Ba, bai. mundua oso ambigua da, niretzako. Bai denek daukate arrazoia. <laughs> bai, bai, eta orduan e, parte guztiek arrazoia da, da, daukate. Ba, eta bueno, vale. E, asko esaten dute hain subentzionatuta dagon edo zer gauza sistemaz inoiz ez da e, komertziala. Ja. Yeah. Bai, bai. Zuk balima dakizu, subentzio bat jasoko dezula nik egin baldin badut hogeita mila euro rekodatu ditun pelikula bat, eta baldin badakit urrengo pelikula ere subintzi bat jasoko dudala, bagoia bat irabazi dudalako, ez dakiz egin dudalako, tal, esatez du zergatik egin behar dut komertziala, ez da, ez da preokupatu behar. Ez? Esatez du beste eremu batean, izango zan, lau mila ikus lehiko dituzu? E... <laughs> txato. e, akite, kedaz. Eta, eta... Toma el kuaderna iboli sigue dibujando. Bai, o, o, o busca otro, busca otro, otro campo. Eh, eta bueno, denek daukate arrazoia. Denek... De, de, Bai, bai, bai. Osa, Biarrezko aldia... Zuentziotan, bai, ma, markatu inbertare, bai, ez? Osa, zene, zerren arabera eman edo ez, ez da inoiz denantzako juistua <laughs> izango, edo ez da denantzako claro. baliozkoa izango, baino, markatu berda. Bai. Eta, eta beti gobernuak esaten dute, bari, ba, albidezu uniko guon segiteko, Emineko X, eh, ekipo taldeko emineko Xak euskaldunak izan behar, euskadikoak izan behar dute. Bai. Eh, bai. Eh, behar dute parte hartu ba aktoreak edo edo edo produkzioka jendea edo musika edo hor daude kuota batzuk eh, errespetatu behar diren kuota batzuk ba Nik uste dut zuzendaria adibidez gaiegoa dala. Bai. Nik uste dut zuzendaria eh, galiziarra dala, nahiko ziurrenago, eta beraz Galizeko gobernuak ere emango dio diru bat, ba, bera gaiegoa dalaren oinarriarekin, eta pentsatuz, ba, hainbat enpresak parte hartzen dute, orduan parte bai. bat eh, Euskadiko izango da, beste izango da Galiziakoa, beste da Frantzia, ze jartzen du dala Frantzia eta Espainiako koproduzio bai. ko, bat, eh, orduan koproduzioa Frantzia eta Espainiakoa izan da, aldezu Europako... Eurimax eta diru laguntza eskatu, eta azkenean ikusten da ba diru laguntza jasotzeko Frantzia Espainiako izan ta bidea, osea aldezu Frantzian eskatu, beste Frantzian eskatu, claro. Europa eskatu, koproduzio bat egiten dezulako eta azken finean eh, eh neurri handi batean produktore baten lana bihurtzen da e, nola lortu e, diru laguntzak eta eta ze sistema antolatu bardu dudan diru laguntza jasotzeko. Eta eta bueno, batzuk maliziakin egiten dute eta beste batzuk ba malizia gabe egiten dute. Eta eta batzuk badakite sistema horrelakoa dela eta orduan egiten duzu produktora bat e, eh, Beda, Espainian gertatu zen Kanzaman izena zuen e, eh, produktora bat. <laughs> Kanzaman, zan, bu, eh, bulego bat bi, bi personekin. Bai. Eta orduan ez egin zuen Kanzamanek. Kanzamanek hitz egin Hollywoodeko produktorekin eta esan zuen e, zuek etorri Espainara egin rodajearen zati bat Espainian. Bai. Legalki, kanzaman da koproduktorea. Vale. Eta Espainiako... Eta Espainiako subentziotara e, eh, bidaltzen dugu proiektua. Eta orduan, Hollywoodeko produkzioek... <laughs> Espainitik dirua... Lortzen zuten diru laguntza. Claro. Eta, eta kaso nabarmenena, edo ja... Wow. Ja topera iritsi izan kaso bat, izan zan pelikula bat izena dona El Reino de los Cielos. Ridley Scottena. Vale. eh, El Reino de los Cielos zala Erdi Aroan, eh, Los Mor, Moros, Las Luchas de las Cruzadas, patatín, Mai. patatán. Zati bat egin zuten eh, en, Castillo de... No, lo da, Loar, zein da Nafarro aldetik dago beti gaztelu bat erabiltzen dala pelikula guztietarako. Ah, eh... eh. eh bueno, hori bai. eta eh, eh, Aragonen eh, eta tal, bueno, etorri zan. Politekoa? Ez, beste bat. ez da beste bat. Eta etorri zan, 20th Century Fox, Ridley Scott, <laughs> Hollywoodeko ekipo osoa, <laughs> Espainara egitea hau, eh, aktore amerikanoekin, bai. bueno, Eta... Tal, seguro, seguro ez ezkatela... Eta eh, Kanon... Eta kanzaman honek... Kanzaman, ez que Kanzaman. Izena, izena gaina, eh? bai, kakin. Zaskaman. Eta aurkeztu zuten Espainiako subintzietara, eta klero, jasozun, kalifikazion maksima. Eta Espainiako gobernuak, <laughs> kriston diru pila eman zion pelikula honi, ze teknikoki erdi espainola zan. Ja, claro. Claro, claro. Eta hau da, Ridley Scotten pelikula bat 20th Century Fox. <laughs> Ridley Scotten produktora britainakoa da, Bai. Biak produktora badabuka, dauka, biak eh, batez ere publizitate egiten du, baina... Agertuko da zenbat diru emotzen... A ber, eh? eh Zela, zelan ditzen da pelikula parkatu? El Reino de los Cielos. Vale. Nue bi biatzen, vale? Vale. Bai, bai, bai. Eta orduan, kanzaman honek, egintzun, bestea pelikula amerikano eh, batzukin. Eintzun, e, jugada berria. Ja, eh, bere, gara, bere almerian eta westernak eta grabatzen zienean eta bar... Horren zegoen subintzerik. Horren Hori zan, justo kontrakua, hori zan, zala merkea. Berria loeste, ez? Oso merkea zean, al, e, almerian pelikulak egitea. Tutun, eta e, Espezialistak oso nak zian, egoera lion egiten eta azkenean merkea zan. Eta etortzen zian, eta, eta, eta pelikula asko egin zituzen, Espainian ez bakarrik e, westernak. Ez, ez, ez, baina esan karo, oza, ezagunen hori da, ez, geho 800 balas horregatik gane eh, bai, homenaje ebezen entzun, ez? Eta orduan, hori da, justo, eta orduan gaur egun, ba, bueno, batek pentsatuko luke, ba, agian, ba, komunidade autonomotan, produktora batzuk sortzen direla, bakarrik, ba, diru laguntza hori jasotzeko. Ez? Norbaitek esango luke. Oh. Ez? Ez agian Ah, hemen guada produktora tal, diru laguntza honera... Ba, claro, etorri nerekin, juten galkerrekin... Diru laguntzeta sartzeko, diru sartzeko... Bueno, eskatu iten dute minimo bat. Bai, baina, bueno, minimoa oso erretxa da egitea. Bueno, iru urte berdituzu produktora bezala bueno. martxan dihuala, iru bueno. pelikulatan ja bueno. koprodukzioan behintzat, iru bueno. pelikulatan parte hartu izana, eta orduan... Bueno, nik uste dut kanzamanen kasut... Leheno behintzat ala zen, ez dakitegi jasen, eh? Kanzamanen kasutik nik uste dut dana gortu egin dala bizka bat. Eta egontzan, batez ere, lauro gita margarren amarkadan, bimila garren amarkadan agian, e, eh, pizkat hori dena deskontrolatuta zegona. Eta nik uste dut urteak pasatu diren arabera, Baitareko ere eh, gobernuak eta eta kultur saiek e, eh, ba, ikusi dutela ba trampa egitea eh bai. izan eh, erretsa izan zitekela eta eta eta bueno e, nik uste dut gaur egun hori dela askoz e, kontrolatuagoa dagola Castillo de Loarre Hori da, kastillo. Castillo. Amabos minutu, Amabos agertzen da, eh, Amaos minutuko. Hori da, bai. hori da. Eta Reino de los Cielos ez dakit interneten borratuta dagoen, baina subintzio eh, erraldoi bat jasozun. Bai. Eta, eta da... Ez da, ez da, ez da topetan, eh? Ez ez du topatu, bueno. Ez... O, baina hor kasu hori eh, nahiko ezaguna da, ze hori kontatu zidan e, Espainiako subintziotan e, partazten zuen persona batek. Subintzioa eskatzen zitunak edo jurada bezala eta... Bi gauzak. Bai, bai, bai, Baina hori da beste hori beste kontua da. Hori beste kontua da. Hori beste kontua da. Eta gaur ja pizkat eh, denporaz eh, jun gara, así que ya amaitzen jun gara. Oso ondo. Eta bueno, eh animazioekin hasi gara. Eta eh, oso animatuak bukatu dugu. Eta oso animatuak amaitu dugu. Gustiz. Bai, bai, bai. Eta, ba hori, eh, e, ukin dugu joko bat preparute, baina pizkat e, eh, luze doa programa eta nik uste beste baterako beste baterako itxiko dugule. Sagak. Bai, bueno, hori da, no? sagak. E, Bai, hori da. Eta segaitik ez, e, bueno, e, amaitzen joeteko, e, preparauteko abesti bat oso, oso polita. Ah, bai. Bai. Vale. Eta horrekin amaituko dugu, bale? Eta zea besti da? Ba, ontsi zuen. Ah, oh. venga, venga. Bai. Venga, vale. Ba. <laughs> Hau bai. Asi eta maitu engara, engo gara bardin. Oso ondo. Hau bai. Eta, bueno, ruperrekin, eta, bueno, hasta hona izen, entzule. Eta, eskerrik asko erregotiaren, entzutiarren. Eta, eta, eta arantxari bebai, e, eh, besarka dandi bat. Hori da. Hau, parantxa ez gehasutaz zaztu. Es... Nahi dezunian, gombidatu azaude. Hombre, noski baietz. Así que bueno, bai, agur, zein du maite duzuena. Hori da. <laughs> eta eta sinema, agur. Jo, ta juntzine hambre. Hori da. Hori da. Gure herria. Nikena inituzke. Ala kose eduki Baina gauzak zer dien, kontuak etzaizkitateatzen ongin. hori joeretia nuna ikuak dien nuiena. Sasi guztien gainetikan handa biltza egana. Inoketzidan esana, Euskal Dumizatia zein Obenuela hautatzia Mundu poiritarri zatia Kantu lehu Zertan zabiltza maite kontuetan Elkar bizitza jokuan Eta zuberriz belsotikietan Kantu lehunak Nain dituzke jarri Eguziak Bye.